Anati veramani ve ramani sika padam samadiyami Adina dana ve ramani sika padam samadiyami Aparamacharya ve ramani sika padam samadiyami Musavada veramani ramani sika padam Sura merya maja pamada tana ve ramani sika Vikala bojana ve ramani Natcha Gita Vadita Visukutasana Malla Ganda Vilevana Dharana Mandana Vibhusanatana Veramani Sikabadang Samadhyami Ucha Sayana Mahasayana Veramani Sikabadang Samadhyami